Як камень да каменя выкладваецца ў брукаванцы, так і з успамінаў жыхароў складваецца гісторыя іх горада. Віталь Краўчынка запрашае наш пацар па беларускай сталіцы разам са знакамітымі мінчанамі. Мінская брукаванка. Усім добрага вечара сёння гуляем па мінску кампаніі з паэтам і музыкантам лідарам гуртах хурма мікітам найдзёнавым вітаю мікіта прывітанне віталь перш чым распачнем непасрэдна прагулянку па тым маршруце які ты сёння падрыхтаваў маю колькі пытанняў для пачатку які задаю усім гасцям хто знаёміць нас са сваёй сталіцай ты нарадзіўся ў пінску калі не памыляюся восьось менавіта калі сказалі што знакамітыя меншукі дык я падумаў што ну, я так знакаміты <laughs> панаех ну ты мне менш памятаеш сваё першае знаёмства з мінскам калі то было пры якіх абставінах прыехаў упершыню ў мінск я а, у восьмым класе з э, мамай сястрой і мужам сястры прыехалі на жданы на, на закупы накупілі тады мне куртку зімовую і купілі яшчэ такі быў шведар э, дизель ну карацей хадзіў па школе потым маднявы а потым прыехаў я паступаць на журфак гэта 10 год таму было якраз мы здавалі псіхалагічнае тэсціраванне і прыехаў і забыўся паспорт пашпарт дома а, і не дапусцілі мяне потым я наступным разам зноў там можа праз месяц там на рэзервны дзень паехаў у потай ад мамы там ад бацькоў не сказаў што еду ў мінск там маршрутка нібыта ў школу а потым да сябра потом ты карацей там зрабіў я розныя схемы прыехаў усё здаў ну мінск быў для мяне такі няветлівы Ну так ён мяне ад футболю так ён мяне дынамі так, можа адразу пачаў кажуць правы свае качаць э, качаць не, не нічога не качаў вось збіраюся пайсці качацца а так тады нічога не качаў дума ну хоць як бы мне дабегчу уже до гэтага мінска а То бок цяжка табе давалася э, знаёмства з мінска. Нават калі паступаць прыехаў мяне там на месяца дэкана не хацела карцей мае дыпломы Я ж там яшчэ дыпламаваны быў які там школьнік э, не хацела мае там заслугі прымаць там вярцела носам. Но я сціснуў зубы і паступіў. Ты вось узгадаў жданы дарэчы калі там быў апошні раз даўно можа быць так праездам але так э, ну не знаю за адзежай там ці там за нейкімі будаўнічымі матэрыяламі я не ездзіў ну, неяк... апошні набытак на жданах это вось дзізель і і куртка зімовая mm -hmm. так <laughs> даўно яно было як увогуле мінск э, ці моцна змяніўся для цябе ці нават у табе у Ну, я скажу так, что вот 10 год э, амаль, что я живу в Минску, и когда приезжаю в Пинск, я приезжаю уже у гости. Э, и у Минску, ну, не знаю, там кидайте у меня камнями, или это зараз мой город. Мне вельми зручно, и одразу, когда я приехал только в Минск, у меня такие были вот же, тут метро, тут э, такие, там, не знаю, столько людей, тут, не знаю, там такие девчинки, тут такие будинки, ну, мне реально знесло дах. Там первые полгоды, там со мной первые, там, там одразу со мной студентство здарылось, там первые такие, мое такое кахание университетское, там первый гурт, короче, все первый, на вот я у фиолетовый пофарбовал волосы, когда приехал до дома, просто полгоды мама реально меня не познавала. Короче, что с тобой здарылось? Это... Минск, мама. Это Минское поветра над, над мне. Насамрэч ці можаш ты лічыць сябе па-сапраўднаму мінчуком Слухай ну у параўнанні напрыклад там з карэннымі мінчукамі там кшталту Антона рудака які там можа там гісторыю сказаць то я такі такі сабе мінчук я так не так давно веда даведаўся что там нас ну свісла ж ладно я там буду перабольшваць але я не так шмат ведаю пра гісторыю горада цікавіць мяне больш сучаснасць там не знаю у шабанах я не жыў але таксама за 10 год добрая я павідаў сталіцы але вось ты крыху нават апярэдзіў наступна пытанне наконт таго э, калі кажуць мінчук па якіх увогуле крытэрах можна вызначыць мінчук ці не ты пачаў говорить про то что трэба ведаць э, гісторыю горада так ці не но ну, гэта я так сказал я лічу что э, ты мінчук тады калі ты э, не кідаешь смецце памі э, мімо урны калі ты э, у метро прытрымліваешь гэтыя дзве ракі ляпаюць калі ты саступаешь месца ў транспарце ну большай часткай там разоў саступаеш гэтае месца ну карацей э, для мяне гэта павінна быць ну такое крыху сталіч сталічны паводзінаў для мяне сталічны чалавек гэта культура можна быць не можна быць і ў маленькім горадзе культурным але сталічны чалавек павінен быць культурным для мяне то А як моцна змянілася твоё жыццё ў мінску э, доўга ты э, жыў на розных здымных кватэрах замеў сваю нарэшце э, наколькі змянілася ввогуле твоё стаўленне і твоё адчуванне жыцця ў мінску Слухай э, адзінае што я зараз э, так магу на памяць сказаць якая вуліца дзе знаходзіцца магу сказаць дзе знаходзіцца які-небудзь адрас і штосьці я магу без там без навігатара знайсці можа дзесьці я по прызвычаюся да мінска першы разы там калі я дзесьці быў буйнейшых гарадах у мяне такой такі бываў эфект калі там у маску паехаў там потым вярнуўся ў мінск там нешта мне падаўся мінск таким нейкім маленькім але ну не знаю для мяне ўсё роўна застаўся мінск такім э, вау эфектам я не стамляюся ну ад яго так не знаю здзіўляцца прыемна мне падабаецца на што ў мінску я магу э, сустрэцца з людзьмі якіх там не знаю бачу ў інтэрнэце якіх я чытаю напрыклад там чытаў у школцы вось гэта для мяне дзіва Такім разе ці можаш на вуліцы вось зараз э, ну не зараз увогуле вось э, сёння можаш вызначыць хто ёсць мінчука хто не мінчук хтось панаехал их ты ведаешь э, тут складана сказать можно быть там откуль-нибудь там за ангарской и вот гэта <laughs> ангарскасть ну, я умоўно кажучи вы не подумаете Слухай, сам жив до гэтага э, э, живы на каменцы на каменцы на кунцевщине у грушуўцы за слухай ну у бахарыша шаманской... есть уже шабаны то гэта такое знаешь імя шабаны вы мои шабаны ну вось э, гэта такое уже там имя нарицательное у сэнсе что у ну, мае там іншы патэкст. Не знаю, складана будзе. Ну, можна там сказаць, што там чалавек там, не знаю, не сталічны кален там, не знаю, і там выкідае смецце там ці апранаецца як-небудзь бачна, што там калі чалавек апранаецца дзень, дзень, ну, дзесьці ў сталіцы ён набыў. Ну, а хтосьці так, ну, так напрыклад не носяць. Вось бачна там людзей такія, які прыехалі ў Мінск па справах, што, ну, позірк. А, яны такія можа быць не здзіўлёны там не вочы мяне тады былі реально на выкаце мы зараз зробім паузу вернемся да размовы э, да нашай прагулянкі праз некалькі хвілін нагадаю нумар для смс 9705 у sweet. Рукаванка. Нагадваю, што сёння са сваім мінскам назнаёміць паэты, музыкант, лідар гурта хурма Мікіта Найдзёнаў, э, нумар для смс 9705, калі маеце пытанне, альбо вам э, жадаеце выказацца з э, той ці іншай нагоды, ёсць якраз паведамленне ад Зінаіды. Вітаю Мікіту і чакаю яго 10 за ноч. 10 за ноч, каб не ўводзіць узман слухачоў, 10 за ноч у двукосе. То бок гэта што? Гэта верш такі ёсць у мяне. То бок чакаю твой верш Зінаіда сёння так. Ну, чакае, ды што прачытаць верш? вас няма часу. Няма Зінейда. Пішыце ў прыватнае паведамленне, да будзе вам 10 э, за ноч. Адразу э, тон змяніў, адразу разумееш. Але не тое. Далей працягваем якраз э, пачынаем непасрэдна шпацер па тым маршруце, які ты сёння абраў, прапануеш пачаць з праспекта Незалежнасці. Ён вялікі ў нас. Вялікі. Адкуль менавіта прапануеш пачаць? Ды давай з Леніна з вакзала вось як прыехаў, дык так ідзі. Давай. Чаму ўвогуле, чаму менавіта э, абраў э, гэты праспект, які насіў імя Леніна і Сталіны, францыскай скарыны зараз незалежнасць. Ну, па-першае, э, неяк я там першы свае студэнцкія гады шмат хадзіў. Вось любіў я хадзіць і люблю ўздоўж праспекта. Мне падабаецца не знаю, класны бярэш альбом, ставіш яго дзесьці на Леніна і дзесьці на парку чалюскінцаў ён заканчваецца так я так і заканчваецца маршрут вы да шалюскінцаў не ну залежнасці ад таго які дзень даўруча дайсці не даўруча это <laughs> трэба быць э, занадта неўміручым і боты трэба мець моцна не знаю даўруча не хадзіў ну трэба задацца мэтай там ці паслухаць які-небудзь падвойны альбом вольскава ці этого джастин тимберлейка які-небудзь доўгі а чаму менавіта чым так э, натхняе чым так прыцягвае праспект незалежнасці? Мне па-першае падабаецца сталінскі ты вампір. Э, мне падабаецца, што ты ідзеш па праспекце, у любы момант можна зарліць у метро, можна там не знаю праехаць на соцы, там у цябе і цырк, там у цябе і сквер янкі купалы, ну і на праспекце і каля праспекта шмат э, чаго было. Я нават у двух месцах жыў, які на праспекце і на парку Чалюскінцаў і на плошчы перамогі. Ну, да плоча перамогі мы яшчэ вернемся але вось калі ты кажаш што э, пачынаем ад э, вакзала ад чыгуначнага куды прыехаў і адкуль пачаліся твае шляхі э, па мінску ці моцна знешне зараз маю на увазе мінск змяніўся там що гуляў ты я так разумею ні адзін ні два ні тры разы э, ад вакзала да парка чалюскінцаў я б не сказаў что не а за ўвесь час вось відаць что змяніўся ён толькі на э, там паміж цыркам і абеліскам вось там дзе гэтую гаргуру пабудавалі каля цырка вось гэты э, урод вось пабудаваны і відаць что толькі вось он псуе архітектары працавалі э, а тут э, такія такая абраза ну, там пакрыўдзіць мастака можа кожного Так. вось так. я гэта кожная не знаю не падабаецца мне гэты будынак тым больш што ён зараз пустуе там стаіць там ніхто яго не хоча там па розных прычынах карацей ну, некаторы нават кажа што э, ты хто раней гуляў э, уздоўж свіслачы перасталі гэта рабіць альбо абыходнікі неяк гэтае месца таму што навісае у Э, гэты дабудаваны атэль але наконт свіслачы я ведаю што была пэўная гісторыя можа не ў падрабязнасцях але павінны ж месцы павінна горад павінен ведаць сваіх герояў э, некая гісторыя такая была у цябе з э, набярэжнай свіслач э, я табе больш скажу что гэта было ў ратондзе э, вось там каля свіслачы адной вераснёвай ноччу і ну ледзь не зда не ледзь не здарылася э, блізасці ну калі не 10 раз не 10 за ноч то ну, <laughs> пару за ноч ледзь не здарылася але не ведаю что там э, сп, нешта спыніла ну было цёпла паэтычна ну такая ноч была ну была і была добра тут не что тут казаць про тое ж калі там не атрымался але ночь добрая была Віталь не знаю задавай так это так добра что даже была добрая это самое главное ты наконт сказал было поэтычна вось что тычыцца э, вершаў у песні алексея груша мінск текст такой напісаў ты ёсць такія радкі так падобны ўсе сталіцы Кіяў Лондон і тбілісі ды ў табе знайшоў я горад свой ну і так далей Няўжо правда ўсе сталіцы так падобныя і чым у такім разе на іх фоне так адметны для цябе мінска а Ну давайте будем будем шчырымі, што я апроч Кева з вышэй названых сталіц нідзе не быў. Тут як бы ёсць такая можа быть мастацкая дэталь. Мне трэба было як мінск падсвяціць, як бы вылучыць яго тут тут як бы не пытаюць мяне там а чым яны падобныя. Не знаю, Віталь, тут складана сказать паставіў ты мяне да сценкі, э, абы не ў засценкі. Мне просто просто тут лёгка лёгка комфортна хаця калі быў у ківе я таксама я ўразіўся так яшчэ больш то бок кіў гэта гэта такое нешта там ну яшчэ можа быць недасяжна хаця можа калі б я туды пераехаў там на які год там па вучобе ці па чым-небудзь іншым то можа быць я бы таксама засвоіўся ў гэтым горадзе але мінск э, неяк мяне так лепей прыняў ну, добра такім разе яшчэ одно пытанне кватычыцца таксама гэтага ж тэксту а Што ці падобнага з плошчы перамогі гэта ізноў апіраюсь на тэксты я да плошчы перамогі гэта так неверагодна як з табою мы падобны чым падобны ты і плошчы перамогі я а, давай тебе раскажу так э, спачатку гэты тэкст быў па-руску я напісаў гэты тэкст па-руску э, і мы запісалі гэтую версію і потым у я патэлефанаваў лёшу кажу лёха я не магу выпусціць гэтую песню па-руску нам трэба зрабіць беларускую версу так можна пісаў можна па-руску так я сядзеў у кватэры на плошчы перамогі з гітарай на кухні гэта была сталінка у Гэта была тая сталінка, якая рэальна зімой не атаплівалася амаль што. І калі там я там жыў і пісаў там іншыя тэксты, я працаваў на кухні, бо на кухні можна было э, фаеркі э, запаліць. І тэкст быў прыпёны такі: Я да площадзі пабеды на трамвайчыкі даеду і пайду гуляць на сонечны праспект. Вось, а... Э, вось што было як бы той разыначкай гэтай песні. Але... Я да плошчу перамогі прывяду так свае дарогі не, не, я б да плошчы далей но гэта далей да і гэты беларускі тэкст я напісаў пакуль ехаў ад інстытута культуры на метро да якуба коласа хутка хутка <laughs> я просто сеў і напісаў вось сеў без тэкста выйшаў з тэкстам это что да, да магічнасці плошчы э, этого да, э, праспекта нежалезнасці а Слухай, ну як з табой мы падобны гэта па ідэі песня панаеха. Бо Алексей, як я таксама прыехаў у мінск з іншага горада ён соліка быў э, я з пінска і таму як бы мне трэба было паказаць, што ну там не знаю, Ну штосьці слухай, ведаеш як у меладзе і пусть у маіх паступках не было логікі. Я не умею жыць па-другому. Ну я не знаю як табе растлумач ты взяв самы нелагічны радкі шы не ну, так взяў <laughs> які некалькі разоў адслухаў тэкст адслухаў песню Гэта як я ў цябе быў 5 год таму э, на Слухай, праграме, бліжэй праграме. да зорак і ты прачытаў адзін мой твіт, які я тебе прызнаюся напісаў не я у меня была тады дзяўчынка якая там вяла наши хурмовскія справы яна напісала гэты твіт а я яго не выдалю і потым як бы ты пытаешься мне а я ж не магу сказать что хтосьці іншы за мяне піша мои твіты і як бы там усе нешта такое такое невнятное табе мармытаць добра тады распавялілася я ж упэўнена что калі ты гуляў по праспекце ты э... Так, ці наша рабіў нейкія перапынкі некуды заходзіў заходзіў якія месцы на праспекце памятаюць прысутнасць мікіліна ідзёнова э, кафе скіф напрыклад які на так, не называй тыя назвы які сёння яшчэ дзейнічаюць А ладно як бы яго так назваць Хар... слухай ну, ну... назва так, толькі слухай ну нескладовая калі мы так ты плавно хочаш перайсці так, тады... так, так. ды у нескладовая нарачу нескладовых было калісьці малаком я быў тады яшчэ калі было малако потым быў нескладовым А вы зараз іншая назва я туды пакуль не збіраюся з цябы мы туды якраз таки завітаем праз некалі некалькі хвілін пакуль нагадаю нумар для смс 9705. праз гісторыі яго жыхару. У аўтарскай перадачы Віталя Краўчынкі мінская брукаванка. Нагадваю, што вам гуляем сёння па-мінску разам з мікітам Найдзюнавым анансаваў ты некалькі хвілін таму, што завітаем мы у, у кароткая галерэя, э, бар, Ну, бары начы называўся але все ведаюць гэтае месца як галерэя А ведаеш што было ў гэтым месцы да таго як там з'явілася галерэя А все я зразумеў але я зраблю выгляд што я не ведаю хаця зараз я ведаю так ну, тады ну, распавядзяць нам... дэпо трамвайна не дэпо там побач тады не ведаю там быў э, вінагарэлачная крама там была і пункт прыёму шклатары о может быть я вас не чытаў бабкова шклатару можа быць там неяк яна за якім ходзяць у мінск прыехаў э, у девятым восьмеш а прыехаў бы ранеяк я ты выш заспеў э, гэтую краму і пункт прымушку ну калі я быў хлопчыкам там у пачатковай школе мы здавалі шклатару все нормально так не не про то что там я здавала я просто <laughs> памятаю что на гэтым месцы яшчэ до таго як открылася галерэя была менавіта гэтай установы а э, Але потым у кнігарні была прэзентацыя кнігі шклатара. Вось. А чым для цябе яшчэ адметна гэтае месца чаму вы сёння хацелася бы яго завітаць і што хацелася бы згадаць Нік яно стала такім э, літаратурна хіпстарскі багемным вось э, гэта такое месца сапраўды было дзе ладзіліся і вось калі казаць пра кнігарню там ладзіліся класныя імпрэзы ну кнігарня ж і зараз існуе а вось страўню там перайменавалі ў страўню было там не знаю класнае меню класная атмасфера добрая музыка і там мы любілі просто сядзець сябрамі мне днём там падабалася сустракацца па нейкіх справах ці даваць інтэрв'ю не знаю інтэрв'ю 5 клешы там э, веравала у мяне музычнае жыццё там я да даваў можа і больш мне падабалася і браць інтэрв'ю таксама калі яшчэ быў э, там на, на радыё працаваў у э, ну і просто добрая атмасфера і блізка але вось калі я пачаў жыць там э, на плошчы перамогі у тым же дворак унік мне уже стало нецікава ну неяк як бы экзатычнасць э, скончылася ну і вся табак было нецікава просто у тапках э, выйсці ну, выходзіў у тапках але знаешь калі ты яшчэ там жывеш у інтэрнаце там заехаць такое там багемнае мястэчка бо место место было сапраўды багемным я не знаю як для ну для майго пакалення там там жывых класікаў сучаснікаў можна было сустрэць там з пляшкай там вінаці там піва бельгійскага якура ты хацеў пагаварыць непасрэдна пра людзей таму што будынкі гэта натуральна адно але наше жыццё і гісторыя горада у тым ліку гэта яшчэ і людзі асобы з якімі мы ў гэтым жыцці сустракаемся і там сапраўды вельмі шмат было людзей з якімі можна было быць незнаёмым але ты яго ведаеш альбо з падручніка альбо яшчэ з нейкай кніжкі з кім даводзілася кантактаваць і што найбольш запомнілася э, я зараз пойдзе эксклюзіўчык памятаю зміцер вішнёў клеіў для дзяўчат так э, актыўна ў бары і хацеў праставіць э, ім э, бутэльку віна а ў яго не было ніяк беларускіх грошаў яго там было 10 баксаў я ён такі пытаецца ўсіх ці можна неяк спамяняць я такі думаю ну дыка што рабіць у мяне было там 20 рублёў ці які там быў курс я яму памяняў ён па -па пайшоў на прастаўляцца ось такая благістрана ну, не памятае я памятаю зараз зіму зараз нагадаў <laughs> думаш <laughs> ну, так я слухае ну, памятаю логвінаў таксама заляцаўся да маёй дзяўчыны там яшчэ яе ўсё частаваў півам ці чымсьці яшчэ а яна а, не могу подобрать слова. А яна не казала, что слухах это мой хлопец там на каждом «Ну, мы так бы як бы пишем вершики туда мы было не супер. Я думаю что она хотела что кабну логвинов там выдал ей книжку там те те что яшчэ Вось ну такие неворы реалии не там у, у нескладовым э, не ну складывались э, прикольные такие вечары потому что коли там не знаю в добрая там атмасфера там ну, неяк было заўсёды так разняволена неяк так заўсёды было просто не ну, кажу так про пра страўні дзе там можна было там мы з мастакаем там якімі пазнаёміцца А сёння на твой думку таких месцаў хапае ў мінску ці не ёсць яшчэ на месцы мы пра яго паговорым ці можна гаварыць дзе яшчэ можна сустрэцца просто там такая была ну лампавая атмасфера дзе там все так можна там прысесці там не знаю там дастаць свой apple mac там і пасядзець папрацаваць і там замовіць там там нейкага віна і пасядзець яшчэ такое месца дзе можна шмат каго сустрэць гэта цэнтральны Ну так мы яшчэ дойдзем што тычыцца у кароткага у нескладовага з учорнага ўва уваходу у колішнюю галерэю закінута тралейбусна дэпо думаю многія прынамсі візуальна памятаюць па чырвоным такім старым цагляным будынку на машырава зараз ага. у 19 стагодзе там быў конны рынок і праводзіліся штогадовыя кірмашы першыя ж трамвай пусцілі ў 1929 годзе праз два десяткі гадоў далі туды тралейбусы даўно дэпо гэта не функцыянуе яго збіраюцца знусіць як ты ставіся до да таких на зменаў у горадзе Мне падабаецца калі э, у горадзе застаецца гісторыя калі застаецца нешта ну такое вось вытрыманая часам калі там жывое нічога не трэба выдумляць не трэба думаць там а там а белы гэта элегантна чырвоны гэта там просто там кроў а тут як бы ўсё гісторыя ёсць і можна просто прыдумаць як гэта абставіць і падаць прыгожа я люблю каб э, заставалася это як серый что там не трэба выдаляць там ранейшыя пасты там свае нейкія там лісты паліць ну было і добра калі ты можешь там э, пабудаваць там ці намаляваць такі там і чарнавік крыху і чыставік але гэта агульны будзе твой вобраз Ну тады і наконт вобразу я напрыклад неаднаразова чуў ну і сам магу пацвердзіць і ад сябе таксама калі кажуць напрыклад пра вільню то заўсёды ўзгадваюць старыя утульныя віленскія дворыкі ці ёсць такія дворыкі у мінску у цябе Д каля дома радыё хаця б у калісь была тут шакаладніца і мы бралі шакалад ішлі ў дворык э, на рэлях каталіся ці яшчэ калі э, у доме радыё працава можна было ўзяць каву там калі да дамовіцца э, на вынас і ў дворыку таксама папіць кавы такія дворыкі ёсць класна ёсць дворыкі з аркамі і на на акадэміі мастацтваў я забыл сказаць яшчэ там одно месца каля акадэмі мастацтва есть мае улюбёны Ну але дворыкі такія політэхнічнага э, тэхніку маці што не это каля каля акадэміі мастацтваў Ну і там у двары палітэх Ну не з таго боку але там дзе інтэрнат акадэміі мастацтва Гэта Сурганава, як... Сурганава. Сурганава. Першая арка ці далей далей что там я, далее? Слухай, я забыл. А там интернат как раз таки политех. Да нет, там, где, да, там, где еще ходят э, студенты с мольбертами и альбертами, там, где вы... Ну, правильно, это первая арка, это двор Академии Мастерства, там же другие корпус Академии Мастерства. Ну, значит, так. И интернат Академии Мастерства. значит, так и есть. Там еще такая железная такая некая гаргара ну, ага. нібыта прыгожая такая стаіць <laughs> нібыта прыгожая важна дакладненне добра скончым пра э, дворыкі мы неўзабаве дойдзем да універсама цэнтральны перапынемся на некалькі хвілін нумар для смс нагадаю 9705 у Хаванка. Гісторыя горада праз гісторыі яго жыхароў. Вяртаемся да прагулянкі па мінску паэта і музыканта Мкіты Найдзёнова яшчэ одно культавае месца для многіх пазначана ў тваім маршруце. Гэта універсам цэнтральны, што таксама на праспекце незалежнасці, натуральна, пра яго распавядаюць часта, але што менавіта цябе з ім звязвае я не ведаю тут нават сказаць мне падабаецца мне падабаецца вось я не знаю як по-беларуску вось яго злачнасць мне падабаецца там не знаю что там ванітую кагосьці на подлогу там гэта прыбіраюць мне падабаецца там неадэкваты э, то там там як бы такі класны зрэз грамадства там ёсць як бы і э, музыканты вядомыя там памі... Э, эль памідорова можна сустрэць можна там сустрэць вось паэта блюзнера блюзмена музыканта больш чым паэта юрася ускова там э, не знаю каго там можна у марціновича можна прачытаць пра цэнтральны я дарэчы у яго даведаўся што там ёсць такі такая кава оскар що за кава а там здаецца з бялком яна там нешта там з яйка там туды і ты гэта п'еш ты спрабаваў я спрабаваў ну я норм но жывы і нават аднойчы там дзяўчына яшчэ частавала таксама я не бачыў пасля гэтага ну я спадзяюся жывая фоткі вынстик посціць э, мне падабаецца ў гэтым месцы я э, калі падняць вочы вышэй мне падабаецца столь як сцены ну ну так оформлены мне падабаецца что гэта стар стары такі будынак мне падабаецца там кава каштуе 70 копеек да, ну, э, значит а колькі больш больш а -а -а, не тыя часы не недавно за заходзіў не кава гарбата а -а -а. гарбата так. сэнс там это пакетик пе і там не знаю я люблю там браць э, пирожное празднічная я кажу у меня сёння свята калі ласка мне пірожна такое э, сярожна пірожна і гарабату якую-небудзь бяру ну карацей нават я напісаў песню як аказацца першакурсніца я вырашыў туды нешта ўпіхнуць мінска ну там падумаю ну коршу ўпіхну нешта там я уручаў ставіў і цэнтральны там ідзем піць гарбату з табою цэнтральны толькі гарбату Э, ну піва я там рэдка п'ю не знаю там калі кампаніі сам я там не п'ю але кампанія там часам часта бывае там ты калі прыйшоў узяў піва сабе то там кампанія адразу знойдзеш ну, ты узгадаў пісьменніка Вектора марціновіча а дзе цябе найчасцей можна сустрэць у мінску у дэпо у не у трамвайным дэпо у тым дэпо якое на немізе у мяне нават такая не знаю завядзёнка такая прывычка прыходжу туды там калі мне трэба нешта напісаць ці просто калі я стаміўся я прыходжу туды взять амерыкана з малаком пасядзець там паглядзець на хіпстараў і папіць кавы і пайсці дадому шчаслівым так разумена мусіць э, даплочваць за рэкламу ты месцы якім усё я забываюсь ну ты пытаешь дзе мяне можна яшчэ пабачыць ну ну нагрушвацца можна пабачыць я там зараз жыву не ну там калі ад метро іду э, дадому но ну, быў час э, калі ты як сёння кажуць завісаў ты сёння пра гэта ўзгаду у доме радуе на чырвоны 4 дзе зараз мы знаходзімся э, ты мне пісаў што менавіта на чацвёртым паверсе так я шчыра прызнаюся у доме радуе колькі гадоў ну, працуюкальныя на чацвёрты паверх ніводнага разу не падыма <laughs> А мы зараз на якім мы зараз на другім Так што там на чацвёртым паверсе ці ці ты трэці ці ну карці самы высокі паверх ну, там чацвёртава бачыш там ёсць харавы клас у доме радуеш ёсць яшчэ апроч радыёстанцыі розныя калектывы і калі я працаваў на іншым радыё у нас там былі лятучкі цякучкі і калісь я там попрасіў ключык ну карацей я неяк сабе яго так пакінуў ці браў спачатку і там быў раяль петров вось там я вучыўся доўгімі вечарамі пасля эфіраў і вучы граць на піяніна і там я напісаў ну не помню колькі ўжо песень і там прайшло столькі цудоўных ранкаў і вечароў што ну гэта месца для мяне я заўсёды калі праходжу мімо дома рады я заўсёды так гляджу в акно там ці грае хто-небудзь але звычайна вечарамі там цёмна якія песні там былі напісаны амазонка люкі твой тата там по-моему, адзначым новы год. Э, там яшчэ для іншых артыстаў памятам для Дзіяны Громавай там напісаў песню адкажы, просто сеў і напісаў. Так што яшчэ ну тое, што там яшчэ не выйшла. Клуб самотных сэрцаў дапрацоўваў там. Э, ну альбом там яшчэ ганяў. Ну і столькі яшчэ што не выйшла напісаў. Пры тым, што я пісаў гэтыя песні спачатку на, на, на раялі, а потым яны сталі гітарнымі ёсць яшчэ одно месца ты ў маршруце даволі нечакана для мяне гэты аб'ект там што ўвесь час праспект праспект такія месцы і тут э, раптам аўтазавод тэатр на вуліцы лізы чайкі на маецца навазе новы драматычны тэатр что цябе з ім звязвае А такая была гісторыя што ехаў я ў метро пабачыў дзяўчыну мне э, так спадабалася что вышел вышел вышел не на сваім вышел не на сваім прыпынку там далей краху на петрошчыне вышел подышоў ды на на аўтобусным прыпынку познаёміцца там поехаў з ёй на аўтобусе там з разгаварыліся оказалася что яна актрыса гэтага гэта тэатра да я так падумаю ну калі там як э, спектакль у мяне канцрт я запрасіў на прэзентацыю не спачатка «Ну, я на спатканні запрасіў там мы вырашылі дзе мы там сустранемся телефон адмыслова не браў думаю ну калі мы дамовіліся дык ужо трэба быць чалавекам трэба прыйсці і яна за дзень да там таго спаткання на мне піша што с... у кантакціку знаходзіць мяне піша маўляў выбачай там не магу заўтра там занята думаю ну, всю романтыку парушыла але на спектакль да яе я прыйшоў гэта быў спектакль как я стал но ну, адзін з моихх любимых я там двойчы ці тройчы быў моя любимая тэма пра інфантыльных мужчын э, пра слабых таких мужчын які не не робяць там ну не адказваюць э, там за свае учынкі мужчынкі які не адказваюць за учынкі і жанчыны якія э, моцныя ну карце люблю я вось такое ў тэатры і ў мастацтве у жыцці не вельмі ну і яна была потым у мяне на прэзентацыі ну карацей там на пяці спектаклях я быў там мяне ведаюць ўжо э, вахтерша сваё самае любімае месца мінску можна называць ці ёсць такое дзе табе хораша спакойна добра дзе пішацца альбо спяваецца альбо проста добра адпачывае пішацца і спя... пішацца мне часам ёсць каля ізноў некая Проспи... А, слухай, ну это слово уже... <laughs> таксама яна на праспекце там есть такая лавачка на перасячэнне энгельса і э, на раса энгельса не ну гэтага праспекта незалежнасці там і ленина напэўна вуліцы каля музея ты можна не не на музея калі таксама на літару м э, такое рональд там яшчэ ну, <laughs> калі уже не называешь там есть такая лавка дзе я часам э, сажуся і дапісваю недапісаныя вершы пішу тое што яшчэ не на напісаў неяк мне там зручна сядзець там для ну, так ты я так разумею любіш месца мінскую дзе ты можаш быць навідавоку Ну, каб не адпі... не, ад... не як там это кажется ну каб не не пабілі там дзе-небудзь Ну не не тое каб а, мне просто падабаецца метро вось я люблю я такі метровы ну двухметровы я люблю калі блізка як бы сеў паехаў там не трэба там у гэтых траліках трэсціся ну за гэта для мяне пакуты але калі трэба было там ездзіць там заняткі па вакале ездзіў я і э, на аўтазавод яшчэ пасля аўтазавода там 10 прыпынкаў на траліку Ну наше знаёмства з тваім мінскам амаль што завершанае Ну у прынпе па маршруце но завершанае але пакуль яшчэ цябе не адпускаю ёсць колькі пытанняў але да іх звернемся праз некалькі хвілін добра Save ourselves a bottle. California red. we are drinking on a Tuesday. Let it go straight to our heads. And we'll eat from good china. And make love on linen sheets. Just like there's no tomorrow. No surrender, no deceive. Said we'd be in love forever, and it was easy to believe. мінская друкаванка нагадваю што экскурсію па сваім мінску для нас сёння ладзіў мікіты найдзёнаў на цяпер колькі пытанняў якія не тычацца непасрэдна маршруту але магчыма той іншы аб'ект э, усплыве але маю навазе што час у нас здалося мала так таму сабе аб'екты віталь прапануеш чым пахне твой мінск бач ну дакладна не тым што сплывае на Центральним. А якого кольору твой Мінськ? Зелений. Смак Мінська для тебе який? Американа. Гук Мінська. Гук. Вольський. Калі жив на проспекті, то не перешкоджали гул проспекта не перешкаджал? Не, абсолютно. А у меня просто были в окна не на проспект. Mm -hmm. Потому что я ведаю, что, например, меньшане коренные, они завсюду скардятся на этот гул, а люди приезжие, ага. Они не кайфуют, кайфуют от, от этих гуков. Ну, как некоторые мне рассказывали. Какие места стараешься обходить в Минску, когда есть такие? Обходить? Угу. Да не, нема таких ну бываецьці там незручна просто ісці так я так каб штосьці я... я просто не люблю калі далёка ад цэнтра я такі цэнтральная мне больш падабаецца мой жывеш грушыўся ну мне пад... калі я жыву там жыў на каменьцы я таксама там зразумеў што гэта такое але просто я так не люблю калі доўга ехаць калі доўга потым стаяць мерзнуць на этом калі ёсць магчымасць там не пажыць але я пажыў я нават жыў у малінаўцы ў рошчы калі яшчэ не было метро малінаўка ага я помніка каму ці чаму на твою думку не хапае мінску быкаву дзякую за гэты шпацер кіта дзяку не застецца нагадаць што сёння гулялі па мінску кампаніі з паэтам музыкантам лідарам гурта хурма мікітам найдзёнавым у Ненужный повинен упасти, повинен упасти, упасть у кохания. Самое простое счастье, случайное счастье тебе не подмане. Кожный повинен поверить, повинен поверить, я гуку То, что бачили шерим, и звали мы шерим, фарбуем чырвоным. ніч ашло па целе. Мы выбіралі дэталі, бо толькі дэталі становяцца цэлым. Хутка мяняецца стужка, мяняецца стужка на вокавініла. Ты падарыла мне птушку, ці можа не птушку і потым забыла. Скетчам няскончаным, чыста і бялізнаю. Выкажы ноччу сваё шырае люблю поўнае надзей дыхаў на поўныя грудзі на поўныя грудзі і зараз хварэем у старю абцудзе зараз марудзіць і піша харэй самае простае шчасце звычайнае шчасце ад ранку да ночы кожны павінен упасці павінен упасці ну хоць бы аднойчы кожны павінен упасці павінен упасці упасць у кханне кожны павінен упасці павінен упасці упасці ў каханне у Кожний повинен упасти, повинен упасти, упасти у коханні. Кожний повинен упасти, повинен упасти, упасти у коханні. Кожний повинен упасти, повинен упасти, упасти у коханні. Кожний повинен упасти, повинен упасти, упасти у коханні. Кожний повинен упасти, повинен упасти, упасти у коханні. кожны павінен павінен павінен упасці шырае люблю